وعن جابر رضي الله عنه أنه قال نقطوك جابر رضي الله عنه حقا بسيما قيل لعائشة فالسيما قوانبيوا مما يتو عائشة رضي الله تعالى عنها إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر حقيقة واتو وانا واسيما في بائم أصحابهم صلى الله عليه وسلم فقا أبو بكر وعمر wako watu wanasema vibaya sababu mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka Abu Bakar na Umar fakalat akasema mama yetu Aisha ma taajabuna min hadha nini mnashangaa nini kutokana na hili kipi kinakushangazeni kutokana na hili inkata anhumul amal bimautihim inkata anhumul amal bimautihim matendo yamekatika kwao kwa kufariki kwao fa ahabba Allahu alla yanqata anhumul ajra alla yanqata anhumul ajr akapenda Allah subhanahu wa ta'ala usikatike ujira kwao yale walioku nafanya fi'lan yamefikia mwisho kwa sababu ya kufa kwao lakini Allah akapenda alla yanqata anhumul ajru ujira usikatike kwa wao hawa wanasema vibaya maana kila unaosema vibaya خلاص wanaendeleza kuwafanya masahaba waendelee kupata thawabu kwa nini Sheikh analeta sasa ushahidi juu ya hilo anasema wayashhadu lidhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi alhadith sahih na inatoa ushahidi hilo kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم faturiha alayhi thumma turiha fi an-nar innal muflisa min ummati hakika aliyefilisika kwa maana kufilisika katika umma wangu waliofilisika wengi lakini aliyefilisika hakikatan katika umma wangu yaati ya yawm al ni yule ambaye atakayekuja siku ya kiyama biswalati ni hali ya kuwa ameswali swala nyingi ameswali amehifadhi swala wasiyami na amefunga wa zakati na ametoa zaka wayati wa kalishata mahadha anakuja siku ya kiyama hali yakuwa amemtukana huyu anakuja siku ya kiyama hali kuwa amemtukana huyu wa kadhafa hadha na amemsingizia uchafu wa zina na mfano wake huyu wa akala mala hadha na amekula mali ya huyu wa safa dama hadha na amemwaga damu ya huyu wa daraba hadha na amempiga huyu fayu'ta hadha min hasanati akapewa huyu katika mazuri yake yule aliyemtukana atapewa katika mazuri yake wa hadha min hasanati na huyu atapewa katika mazuri yake yule ambaye amemsingizia uchafu kadhalika na yule ambaye amekula mali yake atapewa katika mazuri yake fa in faniyat hasanatuhu ikiwa yale mazuri yake aliyokuja nayo yatamalizika kabla an yukdha ma alayhi kabla hayajaisha yale aliyoyafanya katika mabaya aliyowafanya watu aliyoyafanya katika hali ya kulipa hayajaisha yale ambayo amewafanyia watu ukhidha min yao yatachukuliwa makosa ya wale aliyowafanyia ubaya faturihat alayhi yatatupiliwa kwake thumma turiha fi kisha tatupwa katika moto kwa hiyo hawa ambao wanawasema vibaya maswahaba wanawaongezea ujira kwa sababu wanawasema kwa batili kwa hiyo yale matendo ambayo mtu anayoyafanya atalipa kwa hawa maswahaba japokuwa hadithi ni am inaenea kwa kila mmoja wewe kama utamtukana mtu utalipa Umemsingizia uchafu mtu utalipa. Umekula mali ya mtu utalipa. Umemwaga damu ya mtu utalipa. Umempiga mtu utalipa. Kulipa kwake mazuri yako yatachukuliwa. Ili wapewe wale ambao umewafanyia haya. Ikiwa yale mazuri yamemalizika kabla haujalipa, basi mabaya yao yatachukuliwa na ku na na, na kujaliwa katika shingo lako wewe. Alafu tatubwa katika moto. Kwa kama watu wa kawaida hali ndio iko hivyo. Fasahaba min babi aula falladhi yatakallamu fi sahaba bisu'in yadhurru nafsahu wala yadhurruhum bi shay Falladhi yatakallamu fi sahabati bisu'in yule ambaye anayozungumzia maswahaba kwa ubaya yule ambaye anawazungumza maswahaba kwa ubaya yadhuru nafsahu, anachokifanya yeye anaidhuru nafsi yake. Wala yadhuruhum, wala hawadhuru masahaba bishai kwa chochote kile, bali hicho anachokifanya anaipelekea nafsi yake katika madhara. Hawa watu bora, hawa watu bora, kinachokupasa wewe zungumza mazuri yao. Kama kuna baya ambayo umesikia labda mmoja katika wao alifanya, wewe nyamaza zako kama kuna baya alifanya halikuhusu wa ila utaidhuru nafsi yako warawa